Արցախի նախագահը ճարտարի բնակիչների հետ քննարկել է համայնքային խնդիրներ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Պատերազմի դեպքում Հայաստանը քայլեր կձեռնարկի որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր։ Հայաստանը օգտվելով իրավական եւ ռազմաքաղաքական իր իրավունքներից Ադրբեջանին կպարտադրի խաղաղություն։ Վերզորում նշվել է գրադարանավարի օրը։ Կուրսկ քաղաքում հայկական եկեղեցի է կառուցվում։ Ադրբեջանական սև ցուցակում հայտնվելու համար պարզապես հարկավոր է ասել ճշմարտությունը։ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները Ֆրանսիայի հետ խաղում պայքարելու են մինչև վերջ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 7-ին այցելել է Ճարտար քաղաք եւ հանդիպել համայնքի բնակիչների հետ։ Քննարկվել են քաղաքում արկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հոկտեմբերի 7-ին եւ լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 110 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 1400 գրակոց։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները վստահորեն իրականացնում են իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը եւ պատասխան գործողությունների դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ռազմական գործողությունների դեպքում Հայաստանը որպես երաշխավոր անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկի ներառյալ Արցախի ճանաչումը։ Այդ մասին երեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ասել է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա նշել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողներն արդեն բացահայտ եւ թիրախային հայտարարություններ են անում այն մասին, թե ով է հանդիսանում հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառը եւ խոսում են խախտումների հետաքննության մեխանիզմի անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանը համաձայն է դրան, իսկ Ադրբեջանը հրաժարվում է։ Հետևաբար համանախագահողների հայտարարությունից հետևում է, որ այդ միջադեպերի համար ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա, ասել է արտգործնախարարը։ Նա հիշեցրել է, որ սեպտեմբերի վերջին ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերի կոմիտեի նախագահ Էդ Ռոյսը եւ կոմիտեի անդամ Էլիոտ Էնգելը նամակ են ուղարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքին, խնդրելով լրացուցիչ ջանքեր գործադրել հրադադարի պահպան պահպանման ռեժիմի անխատար շարունակման համար եւ Օրլիքը ողջունել է այդ նախաձեռնությունը։ Իհարկե, մենք էլ ենք ողջունում այն, ինչ ասել են եւ դիպուկահարների հետ քաշման եւ հրադադարի ռեժիմի ամրապնման մասին։ Դրա դեմ Ադրբեջանն է հանդես գալիս, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով լրագրողների հարցերին, թե ովքեր են լինելու Հայաստանի թե որոնք են լինելու Հայաստանի հետագա քայլերը սեպտեմբերին սահմանային լարված իրադրությունից հետո, հիշեցրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսքերը, հնչած ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաշողովում։ Հայաստանի նախագահը ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից ցույց տվեց, որ տարածաշրջանային կայունության թիվ 1 սպառնալիքը Ադրբեջանն է, որն իրականացնում է ահաբեկչական ու ֆաշիզմի քաղաքականություն։ Երկրորդ, Ադրբեջանը չի ցանկանում իրականացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններում արկա սկզբունքները ու արհամարում է միջազգային իրավունքը, ասել է նա։ Շարմազավունովը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նաև ընդգծել էր, որ եթե միջազգային հանդրությունը Իզորու չլինի Ադրբեջանին պարտադրել խաղաղություն, Հայաստանը, օգտվելով իրավական ու ռազմաքաղաքական իր իրավունքներից, Ադրբեջանին կպարտադրի խաղաղություն։ Նախագահը նշեց, որ խավարի դեմ պայքարում չկան մեծ ու փոքր պետություններ։ Մենք էլ խավարի դեմ պայքարում պատրաստ ենք լինելու համաշխարհային կոալիցիայի անդամ լինել, ասել է նա. Ադրբեջանական սադրանքները նպատակ ունեն ստուգելու միջազգային հանրության եւ կառույցների դրամադրվածությունն ու արձագանքը։ Նման կարծիքի հայտնել ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը։ Ադրբեջանը փորձ է անում ապացուցելու բոլորին, առաջին հերթին ինքն իրեն, որ Հայաստանն իբր չունի Բաքվի սադրանքներին հակազդելու ռեսուրսներ, եւ որպես Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր Ռուսաստանն այս կապակցությամբ չի միջամտում եւ ոչինչ չի նախաձեռնում։ Նշել է քաղաքագետը, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է ակնկալի ոչ թե ՀՊԿ-ի աջակցությունը, այլ Ռուսաստանի հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող լարվածությունը բարբերական է, նորություն չէ։ Տարին միջինում 4-5 անգամ հրադադարի ռեժիմը խախտվում է։ Երբ Բաքվում ընթանում էին օլիմպիական խաղերը, սահմանային լարվածություն չկար, որովհետև դա ձեռնտու չէր Ադրբեջանին։ Բայց խաղերի ավարտից հետո լարվածությունը կրկին մեծ թափով մեծացավ։ Առաջին հերթին, իմ կարծիքով, սահմանային լարվածությունը նպատակ ունի շեղելու Ադրբեջանի ներսում արկա խնդիրները, որոնք կապված են ճգնաժամի, նավթի գների անկման հետ։ Եվ ադրբեջանական իշխանությունների համար լավագույն տարբերակը հանրության կարծիքն այս ամենից շեղելու սահմանային միջադեպերն են, ասել է քաղաքագետը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տոնացույցում նշվում է որպես տանկիստի օր։ Տանկային ստորաբաժանումներն ազգային բանակի կազմում ստեղծված առաջին կանոնավոր ստորաբաժանումներից են։ 1992 թվականի հոկտեմբերի 8-ին գրեթե ամբողջությամբ ձևավորվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տանկային զորամասը, իսկ հետագա տարիներին շարունակեցին կատարելագործվել տանկային ստորաբաժանումները։ Անվիճելի է, որ հայ տանկիստներն անցել են երկար եւ փառավոր ուղի։ Նրանք իրենց խիզախությամբ աչքի են ընկել Արցախյան ազատամարտի տարիներին, որի ընթացքում գրագետ մարտավարության շնորհիվ կարողացել են ոչ միայն վարել բազում նշանակալից մարտեր, այլև նվազագույնի հասցնել սպառազինության ոլորտում հակառակորդի ռազմական գերազանցությունը։ Տանկային ստորաբաժանումները գերազանց են կատարել իրենց արժե դրված բոլոր խնդիրները հարցակման եւ պաշտպանության գծում հայ տանկիստներն իրենց արհեստավարժությունը եւ մարտական պատրաստության բարձր մակարդակը ցուցադրել են նաեւ միջազգային մի շարք վարժանքներում, ապացուցելով, որ մարտունակ են եւ պատրաստ անհրաժեշտության դեպքում արժանի հակահարված տալ հակառակորդին։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ու Տանյա եւ Արթուր Գրիգորյանների զբոսաշրջային գրասենյակի Բրազիլիա համագործակցությամբ կայացել է ԼՂՀ զբոսավարների դպրոց 2015 կրթական ծրագրի հերթական հանդիպումը։ Հանդիպմանն ամփոփվել են մասնակիցների գործնական աշխատանքները եւ քննարկվել ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող հետագա քայլերը։ Գործնական աշխատանքների արդյունքներով առավելագույն միավորներ հավաքած մասնակցին Ազատ Ադամյանին Ստեփանակերտ հնարավորություն է ընձեռվել 10-օրյա մասնագիտական փորձուսուցում անցնել Բրազիլիայում։ Հանդիպմանը ներկային ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը։ Վերձորում նշվել է գրադարանավարի օրը հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Շրջակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ կայացավ տոնական միջոցառում։ Այստեղ էին ներկայվել հանրապետության բոլոր շրջանների քաղաքային գրադարանների տնօրեններ, աշխատակիցներ, որոնց մասնագիտական տոն շնորհավորեց Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, ներկայացնելով Անտոն Չեխովի առաջարկություն կատակերգությունը։ Տոնի արտիվ գրադարանավարներին ողջունեց Շերվարշակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը, նշելով, որ նրանք կատարում են օգտակար աշխատանք քաղաքային գրադարանի տնօրեն Վարսիկ Ամիրջանյանը ասաց, որ իրենց գրադարանը հիմնվել է 1932 թվականին, այժմ ունի 37000-ից ավելի գիրք, 500 ընթերցող, ովքեր հիմնականում դպրոցականներ են, ուսուցիչներ, ուսանողներ, նաև փոշակառուներ։ Մարտակերտի գրատարանի տնօրեն Իրա Բաբայանը նշեց, որ սպասարկում է նաև հարևան բնակավայրերեն թերթողներին, որոնց թիվը հասնում է 750-ի։ Շուշիի կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Ժասմին Կապրելյանը տեղեկացրեց, որ ունեն շենքային եւ գույքային լավ պայմաններ ընթերցասրահ 5 աշխատող 20000-ը ասնող գրքերի հիմնական ընթերցողներ ուսանողներն են ու աշակերտներ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Էջմիածին քաղաքի 2700-ամյակի արթիվ կազմակերպված միջոցառումներին։ Նա այցելել է Սուրբ Հռիփսիմեի եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակ, ներկա գտնվել Սպարապետի ու շարժանի բացման արարողությանը։ Սերժ Սարգսյանը հարգանքի турք է մատուցել նաև Արցախյան ազատամարտի հերոսների հիշատակին, ցաղիկներ դրել հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Հայօգնության միության համահայկական 71-րդ падգամավորական ժողովի մասնակիցներն այցելել են Ծիծեռնակաբերդ եւ ցաղիկներ դրել Զոհերի հուշակոթողին։ Նրանք այցելել են Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտ, որտեղ նրանց ընդունել եւ թանգարանի աշխատանքներին ծանոթացրել է տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Կուրսկ քաղաքում հայկական եկեղեցի է կառուցվում։ Երկու գմբեթ ունեցող եկեղեցու հիմնային աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Հոգևոր կենտրոնի բարձրությունը մինչև խաչը ըստ նախագծի 25 մետր է։ Եթե ոչ մի բան չխանգարի, եկեղեցին նախատեսում ենք ավարտին հասցնել 2 տարի անց։ Կառուցման ողջ ֆինանսական ծախսերն իր վրա է վերցրել Ռուսաստանի հայերի միության Կուրսկի ստորաբաժանումը, նշել է շինարարական ընկերության ղեկավար Դրենիկ Կոշտոյանը։ Պալերմոյի անտառներում Բուենոս Այրես տեղի է ունեցել հայկական մրցավազք հանուն հավասարության եւ հիշողության կարգախոսի ներքո, որին մասնակցել է ավելի քան 2000 մարդ։ Ըստ հայկական մարմնամարզական ընդհանուր միության նախագահ Օրասիո Թերզյանի 6-րդ ամենամյա հայկական մարաթոնի նպատակն է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ոգեկոչումը։ Հայկական մարմնամարզական ընդհանուր միությունը համաշխարհային կազմակերպություն է, որը գործում է 1918-ից, ծառայելով որպես աշխարհասփյուր ապաստարան հայոց ցեղասպանության ողբերի համար։ Ադրբեջանի մուսաֆատ կուսակցությունը կարող է վերանայել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում իր մասնակցության հարցը։ Այս մասին հայտնել է կուսակցության նախագահ Արիֆ Հաջիլին։ Նրա խոսքով կուսակցության անունից առաջադրված ավելի քան 70 տեխնացուներից այսօրվա դրությամբ գրանցվել է ընդամենը 12-ը։ Եվս 12 հեղինակավոր մուսաֆաթականների դիմումները մերժվել են։ Հաջիլիի խոսքով մինչ այս պահը չի գրանցվել ոչ մի ընդդիմադիր կին падգամավորական թեկնածու։ Նա նշել է, որ ստորագրահավաքների ժամանակ մուսաֆաթի ակտիվիստների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել։ Երկրում ասես թե ընտրություններ չկան, ութ համազգային հերոստալիկներից ոչ մեկը ընտրությունների մասին հաղորդում չի պատրաստում։ Հաղորդումներ չկան անգամ իշխող կուսակցության մասին։ Բոլոր ընտրական հանձնաշահողները գտնվում են իշխանության հսկողության տակ, չկա անկախ լրատվամիջոց, չի ապահովվում հավաքների ազատությունը, նշել է Հաջելին։ Հայկական եւ ադրբեջանական հասարակությունների խնդիրն այն է, որ նրանք իրենց երեխաներին մեծացնում են արդեն կոնկրետ ազգի հանդեպ ատելությամբ։ Այս մասին ասել է Մոսկվա բնակ Շևգի Ահադովը։ Նրա նկատմամբ ադրբեջանցիների շրջանում հետաքրքրություն էր առաջացել այն բանից հետո, երբ ուկրաինական ինտերհերոստալիկով հերարցակվող ծիծաղեցրու երգիծաբանին հումորային հաղորդման ժամանակ հայտնվել էր Շևգի Ահադով Արայիկ Մանգասարյան դուետը։ Արայիկին առաջին հերթին համարում եմ մարդ, հետո նոր հայ, ընկեր եւ այլն, ասել է Ահադովը։ Եթե ես միայնակ ելույթ ունենայի ծիծաղեցրու երգիծաբանին շոուում, ապա ոչ ոք այդ մասին անգամ չէր խոսի։ Կասեին կեցը մեր տղան, մեր հայրենակիցը, մեր հպարտությունը, որովհետև ցավոք սրտի տպավորություն է ստեղծվում, որ ադրբեջանցի ազգի մտածելակերպի մեջ նստած է ինչ որ մեկին նվաստացնելու, բոլորից բարձր ու բոլորից հայրենասեր թվալու նպատակը։ Թե ես պետք է Արայիկի կոկորթը բեմի վրա կտրեի եւ դառնայի ազգային հերոս ազգի համար եւ հայտարարություն աշխարհի համար, ասել է Ահադովը, ակնարկելով տխրահրճակ Ռամիլ Սաֆարովին։ Իտալուհի լրագրող Աննա Մացոնեն պատմել է, թե ինչպես է հայտնվել Ադրբեջանի Սև ցուցակում։ Երբեք չի հայտնվել Սև ցուցակում, բայց երբեք չի կարելի ասել երբեք։ Դա տեղի է ունեցել եւ դա ինձ ուրախացնում է, որովհետև լինել մարդկանց ցուցակում, ովքեր չեն արժանանում բռնապետի Իլհամ Ալիևի հավանությանը, միշտ պատիվ է։ Իրականում շատ քիչ բան եմ արել այդ պատվին արժանանալու համար, պարզապես իմ աշխատանքն եմ արել, գրել է Մացոնեն։ Ըստ նրա, ադրբեջանական ծև ցուցակում հայտնվելու համար շատ բան պետք չէ անել։ Հարկավոր է պարզապես ասել ճշմարտությունը, որը բոլորի աչքի առաջ է։ Մարզասերների համար Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ազգային հավ թիմի Գլխավոր մարզիչ Դեշամի կարծիքով Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները Ֆրանսիայի հետ խաղում պայքարելու են մինչև վերջ։ Հայաստանի հավաքականի հետ խաղում մեր հաղթանակը համոզիչ էր, սակայն նրանք մեզ համար կարողացան խնդիրներ ստեղծել։ Հայաստանի հավաքականում կան հարցակողական ոճի ֆուտբոլիստներ, ովքեր կպայքարեն մինչև վերջ։ Մենք պետք է գնդակը պահենք, այլապես գնդակ կընտունենք մեր դարպասը, ասել է Դեշամը։ Ֆրանսիա-Հայաստան ընկերական հանդիպումը կկայանա այսօր։ Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում ընթացող բռնցքամարտի աշխարհի առաջնությունում 3 ռինգ է դուրս եկել 52 կիլոգրամ քաշային Գորյուն Սողոմոնյանը։ Հայ բռնցքամարտիկը 3 ռաունդներում էլ առավելության հասավ Պապուա Նոր Գվինեան ներկայացնող Կիամա Չարլզի նկատմամբ եւ դուրս եկավ հաջորդ փուլ։ 1/8 եզրափակիչ փուլում Գորյունի մրցակիցը Ալժիրցի Մուհամեդ Ֆլիսին է։ Մենամարտը տեղի կունենա վաղը։ Եվերչուն եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 5 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12 ցելսիուսը 15-ից 20 աստիճան՝ տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։